gaan sit. <clears throat> So ek wil gou hê terwyl die kollekte opgeneem word moet julle gou hierdie mentie net vir my doen. Uh net vinnig as jy 'n keuse maak in jou lewe. Enige keuse wat jy maak. Wat wat define daai keuse? Is dit 'n need? So jy jy maak keuses op grond van wat jy nodig het of is dit power? is die keuses wat jy maak, maak gee dit vir jou iets van 'n stuk van mag of krag of beheer. En dan die laaste een gee dit vir jou populariteit. Is wat sien een sou jy sê is is die belangrikste een vir jou as jy keuses maak in jou lewe. Jy kan gou daai kode intik. Um ehm, daarbo menti.com gebruik jou data. Ons is jammer daaroor terwyl die kollekte opgeneem word. Dit is interessant. Iets wat lyk like my hulle almal se keuses bepaal is is wat jy nodig het, nê? Nee? Daar's so 9 van julle wat sê power. Julle mag soekende mense, sies. Populariteit. Ek weet nie, 2. OK. Julle kan gou vir my gaan na na die preek se goeder. So so vanaand praat ons bietjie oor keuses. Wat definieer jou keuses en uit watse oortuiging maak jy keuses? Want as ons praat oor die koninkryk van God en dit is hier en nou dan dan moet ons sê ons keuses en dit moet julle besef, laat die koninkryk deurbreek in hier en nou. So die manier hoe ons optree en die keuses wat ons maak, bepaal of die koninkryk actually kom in 'n verhouding wat ons het, in die manier hoe ons met ander mense werk, miskien in die manier hoe ek besigheid doen. Elke keuse wat ek maak, bepaal eintlik of die koninkryk van God deurbreek in die hier en die nou. Ons praat vanaand 'n bietjie oor keuses. Wat is die keuses wat ons maak vanuit ons geloofs-oortuigings uit? So die doop is vir my eintlik 'n mooi voorbeeld en ek ek wil dit net noem vanaand. Laat laat julle kan besef dat ek praat oor 'n sekere tipe keuse. Ek praat nie noodwendig oor die keuse vir God nie en ek ek wil ek wil hê julle moet dit mooi verstaan. Kom ek kom ek sê net gou vir julle hierso is iets waar as as mense vir julle sê maar die NG Kerk byvoorbeeld, die ons in ons gereformeerde tradisie, ons groot doop nie. Kom ek sê vir julle vanaand hoekom hoekom glo ek in die klein doop? Ek wat Hanno is. So baie van my vriende sal vir my sê maar maar jy moet ge, jy moet gegroot op wees om gered te word. Jy moet kies vir God om die koninkryk van God te beleef. En ek moet vir julle sê ek stem nie saam daarmee nie, want ek dink ek kies elke dag vir God. Ek dink daar's momente wat ek soms ver voel van God af en waar ek weer 'n keuse moet maak om te sê ek maar ek kom terug na wie God is. En dis hoekom die groot doop is vir my nie net noodwendig een moment wat jy sê maar ek kies vir God en forever is ek goed en gered nie. Die klein doop sê eintlik en dit is dis wat ons gereformeerde tradisie eintlik sê is dat die klein doop is God wat ons kom kies. En daar's vir my iets mooier daarin. Omdat ek kan nie sê vir jou as jy nog nie gegroei op is en jy trap vanaand hier oor die straat en hier ry 'n bus, baie brutal, maar hy ry jou raak en ons almal sê want sou jou begrafnis vir jou doen. Dan gaan ons nie sê o, heerlikheid, maar hulle hulle het nie gekies nie. Hulle het nog nie die keuse gemaak nie. Hulle sal nie die koninkryk van God beleef nie want hulle het nog nie gekies nie. Ons sê juist daarmee maar God het reeds hulle gekies. Maakie saak. Want God is die een wat ons eerste kies. En ek wil vir julle dit sê vanaand want ek ek dink baie keer ehm um, daar's daar's 'n miskonsepsie in ons koppe as dit kom by keuses dat ons moet heeltyd vir God kies. Ek wil vanaand vir julle eerstens sê ek gaan nie oor daai keuse praat vanaand nie. Ek dink God het jou elkeen van julle wat hier sit vanaand het God op 'n spesifieke wyse kom sê maar ek kies jou jy is my kind. En dit is wat wat eintlik ons tradisie en die goed wat ons glo eintlik so mooi maak. Ons sê geen om hoe gebroken ons is nie. God kom nog steeds en hy sê ek kies jou. Selfs daai babietjie wat nie 'n antwoord kan gee nie, ek kies jou. Of jy nou foute maak deur jou lewe, ek kies jou. Want ek kies jou eerste. So ek gaan nie oor daai keuse praat vanaand nie. Ek gaan praat oor die alledaagse keuses wat jy maak. Die keuse is om te sê, moet ek hierdie doen, moet ek daai doen? Ehm, um, moet ek dit doen uit 'n uit 'n plek uit van need, miskien moet ek dit doen uit 'n plek uit van populariteit. Ehm, um, moet ek met daai mense pelle wees of moet ek moet ek hierdie goeters lees? Moet ek moet ek my geld op so 'n manier gebruik? Dis keuses wat ons elke liewe dag van ons lewens moet maak. En dis belangrik. Dis belangrik in die koninkryk van God. Want Jesus het vir ons kom wys dat hy moes kies op sekere momente. Die les waar jy 'n bietjie gaan gesels hierna is is 'n mooi teks waar Jesus eintlik vir mense gesê het en dit is 'n brutal ding wat Jesus eintlik doen. Is mense kom na Jesus toe en hulle sê vir hom, die disippels sê vir hom, Jesus, jy moet jy moet 'n keuse maak. Hier's so baie mense wat genees moet word. En dan sê Jesus eintlik nee. Ek kies om aan te gaan Jerusalem toe. Want hy kies vanuit 'n groter geloofs-oortuiging kies hy 'n roete. So hy genees nie eers almal nie. Jesus was iemand wat keuses gemaak het as mens toe hy hier was op aarde. So keuses is belangrik in die koninkryk van God. Jy like kan saam my blaai na ons teks van vanaand Matteus 4 vers 1 tot 11. Seker een van die mooiste tekste as dit kom by Jesus wat moes keuses maak as mens, God en mens hier op aarde. Blaai saam Matteus 4. Kom ons lees dit saam, Matteus 4. Die versoeking in die woestyn. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie en naderhand het hy honger geword. Die versoeking het toe gekom en vir hom gesê: "As u die seun van God is, sê vir hierdie klippe, hulle moet brood word." Maar hy antwoord: "Daar staan geskrywe: 'n Mens moet leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom: "As jy die seun van God is, spring hier af. Daar staan ons geskrywe: Hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie." En Jesus sê vir hom: "Daar staan ook geskrywe: Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie." Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe. Wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom: "Dit alles sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid." Maar Jesus sê vir hom: "Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien." Daarna het die duiwel hom met rus gelaat en daar het engele gekom en hom versorg. Ons lees net tot sover. So julle kan nou dalk hierdie ding lees en dan dink julle wel self o, heerlikheid, waar het Jesus nou eintlik keuses gemaak in hierdie woestyn waar hy was? En die duiwel kom en hy versoek vir Jesus. En die belangrikste ding wat julle moet besef is dat vir enige antieke persoon wat hierdie teks moes lees of hierdie ding moes hoor, met ander woorde as hulle vir vir die mense vertel het, maar Jesus was woestyn toe, hierdie drie goed het met Jesus gebeur dan het die antieke mense dadelik die eerste ding wat hulle sou gesê het, maar die wêreld het na Jesus toe gekom en vir hom gesê, "Maar kyk, doen hierdie en dan sal almal jou aanvaar." So die duiwel het Jesus kom versoek, maar vir die antieke mense sou hulle verstaan het dat daar 'n stuk van die wêreld was wat vir Jesus probeer dwing het om keuses te maak op grond van wat die wêreld wil hê hy moet doen. En ons drie goed waarmee die duiwel vir Jesus versoek. Daar's drie goed waar met die wêreld eintlik na Jesus toe kom en sê, "Maar doen hierdie, dan dan sal jy die regte keuses maak." En dan dan sal jou lewe goed afwees. En die eerste een is is die need. Hy sê vir hom, "Jy's honger. Ek weet jy's honger, maar hoekom hoekom maak jy nie net laat hierdie klippe kos word nie? Laat dit brood word, dan eet jy." So dis half asof die duiwel vir hom sê, "Maar maak jou keuses vanuit 'n plek van wat jy wil hê." Maak jou keuses uit 'n plek uit van wat jy dink jou gaan help op hierdie stadium. En ek wil vandag vir julle sê ek dink baie keer ons doen dit. Ek dink baie van ons keuses, soos wat julle gesê het, meeste van julle het gesê julle doen dit baie keer uit maar uit 'n plek uit van ek dink hierdie gaan my help, dit gaan goed wees, dan kies ek maar daarvoor. Maar Jesus sê dan eintlik vir die duiwel, luister, ek gaan nie keuses maak op grond wat jy vir my sê ek nodig het nie. Ek gaan fokus op God elke woord wat geskrywe staan wat uit die uit die mond van God gekom het. En dit gaan my voet. Met ander woorde, dit is half asof asof Jesus vir die duiwel sê, "Maar ek gaan ek gaan eers hoor wat God wil hê ek moet doen. Ek kies vanuit my geloof uit en nie van wat ek dink goed gaan werk vir my nie." Dit is die eerste ding wat Jesus eintlik vir die duiwel sê, "Maar waar gaan jy?" Hy stamp hom. In die tweede plek dan kom die duiwel na Jesus toe en hy sê vir hom, "Maar ek kan vir jou mag gee." Dis dit gaan oor 'n stukkie mag, want ek meen as jy hier kan afspring en die engele gaan jou kom haal, gaan al hierdie mense jou sien en hulle gaan dink, "Jesus, kyk maar, kyk hoe awesome is Jesus nou. Hy moet die seun van God wees, want kyk net hoe goed is hy." So die duiwel tuister hom eintlik met hierdie ding van, "Maar soek jy mag. Soek jy soek jy laat laat die mense moet sien hoe kragtig jy is. Spring. Maak die keuse vanuit daai plek uit. En weer eens sê Jesus dan vir die duiwel, maar luister, ek gaan nie ek gaan nie my keuses maak op grond van die mag wat ek daar uit kan kry nie. Ek gaan nie my keuses maak op grond van die die manier hoe ek vir mense kan wys hoe goed ek is nie. Ek gaan weer eens net fokus op wat God wil hê ek moet doen in hierdie situasie. So weer eens sê Jesus vir hom, ek gaan vanuit 'n uit 'n plek vanuit my geloofs oortuiging gaan ek werk as dit kom by keuses wat my moontlik kan mag gee. En die mooiste ding wat Jesus daar vir my sê is hy sê jy kan my nie op die proef stel nie. Dit staan geskrywe, jy kan nie die seun van die mens of vir God op die proef stel nie. En ek dink baie van ons keuses in ons geloof gaan baie keer hieroor. Dat ons wil vir mense wys ons het 'n mag in ons geloof. Ek wil vir mense wys hoe goed is ek as 'n Christen en dan maak ons 'n keuse om om goed te doen of ons ons gaan doen nice goed sodat mense ons kan sien en dat hulle kan sien eers maar wel kyk hoe goed is daai Christene. Dit kom uit 'n plek van mag uit en dalk nie uit 'n plek waar ons gefokus het op God en gesê het wat wil God doen? Uit watter so oortuiging moet ons kies om te sê maar as ons mense gaan help met ons dalk eers dit post op Facebook nie. Dalk moet ons Klipjewel toe gaan mense daar help en mense moet eers daarvan weet nie. Maar die mense van Klipjewel sal weet die herstel wat ons daar kom bring het. Miskien is dit wat ons moet doen. Maar ons het die geneigtheid om keuses te maak op grond van 'n plek van ons volmag hê. En dan is die laaste ding wat die duiwel eintlik vir Jesus mee kon konfronteer is populariteit. Hy wys hom al hierdie koninkryke en hy sê vir hom, maar al hierdie mense gaan jou eintlik aanvaar en jy gaan jy gaan al hierdie mense hê in jou hande. As jy ek sal vir jou al hierdie koninkryke gee as jy net voor my val en my aanbid. As jy net toegee, dan sal ek vir jou alles gee. Al die populariteit, laat almal jou like. En baie keer dink ek in ons lewens hier en nou, besef ons dat ons maak keuses vanuit 'n plek van om populêr te wees. Ons maak keuses omdat ons wil hê mense moet van ons hou, maar ons doen nie wat Jesus gedoen het om eers terug te staan en te sê ek kort nie jou koninkryke nie. Want in God se koninkryk maak dit nie saak hoe populêr ek is nie. Ek kan nog steeds 'n rol speel, geen om wie ek is nie. So, dis half asof Jesus weer eens vir hom sê ek maak my keuses vanuit my fokus op God, vanuit my geloofs-oortuiging van waar ek met God 'n verhouding het. En wat beteken dit dan vandag vir ons? Wat beteken dit vir ons dat Jesus deur hierdie versoeking moes gaan, drie keuses moes maak en moes sê, maar ek kies heeltyd vir God? Ek dink vir die antieke mense sou dit gesê het, maar kies God bo die wêreld. Dis die belangrikste ding wat hulle sou vat uit hierdie uit hierdie ding wat Jesus gedoen het is om te sê, maar fokus op God as jy jou keuses maak en moenie dink aan wat die wêreld vir jou van jou verwag nie. En vandag in ons in ons alledaagse lewe dink ek word ons so gebombardeer met goed op Facebook, um by die skool, mense wat vir ons sê maar wees jy weet wees populêr. Breek daai mense af want dan sê jy populêr word in hierdie groep. En dan doen jy dit. Jy maak die keuse om dit te doen want populariteit is net beter as om te sê maar ek glo in 'n God van liefde en ek gaan nie dit doen nie. Ek gaan terug staan, ek gaan fokus op God en vanuit my geloofsbetuigings gaan ek my keuses maak. Ek dink ons moet mekaar meer challenge in die koninkryk vandag om te sê die koninkryk van God breek deur waar ons eerste gaan luister wat God wil hê die keuses moet wees wat ons moet maak waar ons eers te gaan sit by God se voete en sê as ek hierdie goeders moet doen, as ek met hierdie mense moet vriende wees, wat sal God daarvan sê? As ek met hierdie mense moet vriende wees, hoe help dit my verhouding met God? As ek met hierdie mense moet vriende wees, bou dit ander mense op of breek dit die samelewing af hier agter my sonder dat ek dit weet? So dis daai hele ding van gaan sit by God se voete in die koninkryk van God breek deur elke keer wanneer ons keuses maak vanuit geloof vanuit oortuiging dat ons sit by God eerste as wat die wêreld vir ons sê maar populariteit is wat jy kort maak jou keuses op grond daarvan wat jy wat jy dink jy nodig het maak jou keuses en wat jy dink jy jy gaan hoe jy gaan lyk like as jy hierdie keuses maak die power wat jy uit kan kry maak jou keuses op grond daarvan nou vanaand het ek iemand gekry om bietjie met ons te kom gesels wat 'n paar rowwe keuses moes maak in sy lewe en en eintlik 'n paar cool keuses vir my persoonlik. Ek het nou voor die tyd toe ek nou met Roan gesit en praat het het, het, het ek sy storie so amazing. En ek dink dit is vir my so awesome dat dat hy vanaand hier kan wees om met ons te gesels want ek dink baie van julle is op 'n plek waar Roan miskien was op skool en julle gaan op 'n plek om waar Roan nou is waar hy kies en en hy hy is tans 'n uh, eh, 'n uh, eh, rugby afrigter/onderwyser en hy kies om mense te beïnvloed in 'n positiewe manier maar vanuit sy geloof vanuit wat God vir hom sê maar dit is wie jy moet wees en ek dink is net so ongelooflik dat ons van iemand bietjie kan hoor wat rowwe keuses in sy lewe moes maak en hoe hy heeltyd moes moes kies vanuit 'n oortuiging met waarmee God met hom besig is. Um ek wil net eers vir julle sê die die ou wat my en Roan in kontak gesit het, het dit vir my gesê en, en Roan moenie nou kwaad wees vir my oor nie, maar hy het vir my gesê ek moet sê as Roan opkom, Roan is gesny soos 'n Kersmaskoek. OK. Hoor my. Groot. Ek ja. <laughs> Roan, asseblief, kom vorentoe. Kom ons gee vir Roan 'n lekker hande klap. <laughs> Wat is Roan? Hier is Roan. <laughs> Dis Wiekus wat dit vir my gesê het. <laughs> so Roan, ehm um, baie welkom vanaand en en baie dankie dat jy bereid is om met ons te gesels en en ek dink dit is so belangrik uh jy wat 'n 'n populêre figuur is. Ek meen jy jy was groot nou in die rugby wêreld en en mense ken jou en om vir ons om hier te sit as hy jy kon hom geskuif het ook man jou keuse ok um vir ons om hier te sit en en half bietjie van jou journey te hoor is is vir ons 'n inspirasie en um ek dink soos ek gesê het ek dink jy jy het 'n klomp keuses in jou lewe wat jy moes gemaak het wat wat wat seker moeilik was maar ek meen Dit is dis ons ons kan net iets leer by by jou en wie jy is. So ek wil net eerstens sê jy moet vir die mense vertel waar is jy nou? Wat doen jy nou? Uh, waar is jy nou in jou lewe? Laat laat ons net bietjie iets iets hoor van wie jy is. Hm. Ehm um, is ek almal maar. Okay. Genoemd ehm um, Suran Mostert. Ek is 'n onderwyser by Hoërskool Tygerberg. Ehm um, ja, ek se afrigter ook daarsou kom van Tygerberg af. Dit is ehm um, in my bloed. <laughs> Dink ek. Eh, my ma hulle was daar, mm. hulle ouers dink ek was daar gewees as ek die mm. stories reg hoor. En ehm um, ja, ek net gevoel ek moet teruggaan soontoe omdat dit is die plek waar ek kan ek kan 'n mentor wees daar. Mm. Ek kan mense ek kan doen wat ek nog altyd gedink het dit is waar vir my lewe beskoos. Mm. Yes. En Roan vertel vertel vir ons bietjie want uh jy toe ons is voor die tyd gepraat jy het my al gesê daar daar was 'n 'n rowwe tyd vir jou op skool gewees en en waar jy as as mens ook weer eens ook 'n klomp besluite moes neem om om te sê maar jy weet uh jy gaan die regte ding doen en en jy gaan ehm um, nou, ook hoe kan ek sê of uh, eh, jou jou pad saam met God het baie verander toe jy op skool was. Deel 'n bietjie met ons uh jou ervaring en en waar jy was op skool. Okay, so uh, op skool ehm um, jy's dinge kon nie vir my beter gaan op skool nie. Ek uh, ek was die skool se leerderaad of studenteraad wat ons dit noem. <clears throat> vanaf graad 8 ehm um, WP rugby gespeel al my jare. Ek het al die ouderdomsgroepe gehaal. In my graad 11 jaar het maak ek die WP span weer. Ek het SA 7s skole daai tyd gehad. Ehm um, my matriekjaar selfde ding, weer SA skole 7s gehad. Ongelukkig nie kry my ek gespeel nie. Ek het my enkel gekraak in die laaste teen Boland in die laaste um, ronde van proewe. En ehm um, ek het eendag by die skool ingeloop en die skool het my ingeroep en hy het vir my gesê Uh, Roan baie geluk, jy's hoofseun van Hoërskool Tygerberg. En net soos ek uitstap by die skool toe kom my ehm um, die meisie wat ek gedate het daai tyd. Toe kom sy na my toe en toe sê sy vir my ehm um, Roan, ek is swanger. En ehm um, daar's niks wat jy daaraan kan doen nie. Hmm. En dit het my so 'n bietjie ek moes toe besluit het, gaan ek dit gaan ek die man wees wat ek moet wees? Hmm. Of gaan ek net sê skuis tog mhm. ek wil niks ek wil niks met hierdie situasie te doen hê nie. En ehm um, ja, ek het besluit om die regte ding te doen. Christian is nog Christian is my seentjie se naam. Hy's nou 9 jaar oud. Dit's 'n ongelooflike blessing om vir hom in my lewe te hê. Dit kom van iets wat ek nou nie vir jou vertel het net toe ons gepraat het nie. Christian se ma en dit dit ek voel dit in 'n manier pas dit nou ook in by die week wat ons het. Mm. Toe Christian se ma jonk was, ehm um, was sy ongelukkig deur haar stiefpa verkrag mm. en sy moes gegaan het vir meer as een aborsies. En dit die dokters het al gesê jy sal nooit in jou lewe kan kinders hê. Mm. So vir haar was dit 'n groot ding in haar lewe. En ehm um, toe dit gebeur het Christian was ook baie siek geweest. Hy was 2 of 3 keer doodverklaar en net met die hulp van Boaf het hy wakker geword. Hartjie weer begin klop, als dit weer als dit weer begin werk. Dokters gesê hy sal nooit in sy lewe enige sport kan doen nie. Hy sal nooit aktief kan wees nie. Daar mannetjie speel nou rugby. <laughs> so natuurlik met sy pa se rugby. um, <laughs> ja. Maar vertel ons 'n bietjie want want dit dit is ook vir my dis vir my merkwaardig in in jou lewe dat jy dat jy met daai situasie self het soos jy nou vir my gesê het ek meen jy jy jy is nou 'n eh, eh, goeie invloed op Christian net bloot oor die feit dat jy jy weet jy, jy het nou baie meer kontak met hom en en jy weet dis dis jou seun en jy gaan haal hom en jy vertel net vir ons 'n bietjie daarvan dat jy weet dat ons dit kan sien hoe jy weet Oh, die ongelooflike keuse wat jij gemaak het as mens. Ja, kijk, dus ik voel dit is baie maklik. Dit sou baie maklike keuse gewees het ehm, om voor mij net te zeggen, um dit is jou situatie. Mm. Nou voor Christian ma nou, mm. kon baie maklik net vir gesê is jou situasie. Mm. wil niks daarmee te doen nie. Waarvoor ek voel baie van ons jong mans vandaag staan terug en sê mm. Jesus, kies. ek het nou fout gemaakt, maar ik wil niks meer verder met die fout te doen Het Klinkt Mm. Um klink nou baie om om, te sê fout en te kind nodig daai liefde en nodig daai father figure and mother figure he needs a family mm. skiet dit ek my afrikaans en engels vermeng maar um, ja ek, ek ek is baie baie kan ek sê aktief in kristianse lewe mm. ek sien vir hom elke liewe dag um, hy is ek bedoel mm. ek ek is 'n pa tot die beste van van my vermoë as wat ek kan wees mm. Mm. en as 'n jong man is ek ongelooflik trots en bly daarop om te sê dat that's my kid. Mm, <laughs> awesome. En ek wil ek wil vir jou vra want ek dink dit was dit was seker nog 'n 'n moeilike keuse geweest maar met die rugby nou. Uh, ek ek <laughs> dink vir jou as my dit dis vir my amazing. Hy hy speel nog rugby, moenie worry nie. Ek uh hy hy sal my stik en tackle. Maar ehm um, <clears throat> Ek dink dit is 'n moeilike keuse vir jou gewees en ek ek het vir jou gesê met met vir my as as persoon wat ook sport gedoen het moes moes ek op 'n stadium gesê het okay maar ek gaan nou ek gaan dalk nou kies waar ek mense op 'n ander manier kan beïnvloed en en kies om iets miskien bietjie op 'n laartjie te speel as as wat ek in die verlede het en dit is ook 'n moeilike keuse dit is ek dink vir ons wat wat hier is julle wat op skool is nog um, ons het ook drome en ons het ook aspirasies maar um, Ja, ek ek wil bietjie hoor by jou hoe hoe daai keuse jou beïnvloed om te sê ek gaan miskien die rugby op 'n laartjie speel en en ehm uh. kyk <clears throat> my hele lewe lank soos ek gesê het oor die rugby en ek het oral presteer in die rugby. Maar altyd het ek gedink en en dis bas afsigtig van my as ek terugdink daaraan, ek het altyd ge vasgeglo my doel op aarde is ek word 'n professionele rugby speler want ek is in die oog dan van die publiek en so gaan ek minister. Mm. That's how I will minister. That's mm. my how I add to mm. the um community en en die mense wat om my is en as jy weet van my dan gaan ek dan gaan ek kan ja, en ek voel vir my die die selfsugtig, ekskuus, die selfsugtige deel daarin was dit het meer gegaan oor my rugby en oor wat ek wil bereik mm. as wat dit eintlik gegaan het oor die Here. Mm. Ek het I was so obsessed with the things of God mm that I forgot about the God of things. Mm. Ek was ek wou net ek het later vir die Here begin sê, gee net vir my dit. Gee vir my dit. Gee vir my 'n goeie game. Gee vir my my springbok op my bors. Laat laat ek daar wees en dan sal ek vir jou minister. Mm. En dan sal ek kan uitgaan, want sonder dit sal ek nie kan nie. Mm. Dis wat ek geglo het. Dis dis regtig waar ek was vas. Dit is dit is hoe dit werk. Mm. En toe nou later in die jare en, en elke keer <laughs> julle sal my nou nie ek ek seker baie van die jong sportmense wat nou daar buite is, dit was elke keer net teleurstelling na teleurstelling. Jy jy bou op na 'n sekere punt toe waar dit is ek nodig nog net daai een stukkie dan gebeur iets. Mm, mm. Um net om ek het ek was tot op die punt waar ek my Springbok kontrak gehad het en ek het 'n simpel besluit gemaak en ek het al my ligamente afgeskeur. Mm. En toe nie. Toe was dit weggevat van my af. Gelukkig was dit weggevat van my af. As ek nou so daaraan kan dink want dit het my in die rigting ingestuur van onderwys. Hmm. Want nou kan ek nog steeds mense se lewens beïnvloed hmm. deur te minister by die skool wat ek is. Hmm. En nie deur die rugby nie, hmm. maar deur die geleenthede wat daar vir my gegee word. Yes. Die Here vat vir jou op 'n paadjie en hy het geweet waarna toe ek gaan. Hmm. En dit is dis maar die amazing ding van Roan se storie is is ook hier soos wat jy nou sê die die hele ding dat jy die rugby het amper al vir jou belangriker begin word as as om by God se voete te gaan sit en eintlik te hoor maar maar hoe hoe kan ek hierdie gebruik tot tot eer van van van jou naam? En dit is nou die laaste vraag wat ek al vir jou het is is waar ehm um, uh, jou verhouding met die Here nou uh die weet die keuses wat jy nou maak, die die manier hoe jy mense beïnvloed want ehm um, by julle skool is jy jy's 'n coach, jy uh is 'n onderwyser, die ouens kyk op na jou. Hoe hoe maak jy keuses vanuit jou geloof uit nou om hulle half te minister? kyk ek ek dink ook die die feit dat ek kan minister maak my geloof nog sterker. Ehm um, ek is ook ek glo ook vas dat jy leer jou meeste ehm um, as jy teach. En my geloof word sterker elke liewe dag of elke liewe geleentheid wat ek kan kry as ek kan help en ek kan net die Here se woord versprei. Dit maak my sterker. Die die groep wat ons het by die skool ehm um, ek het gepraat oor Arnu Ah, ek glo Arno was vir 'n jaar en 'n bietjie by Stellenberg ook gewees, by Stellenberg Hoërskool. Hy is nou by Tygerberg en en ek en hy het 'n baie ons het 'n close friendship wat wat die wat geloof betref. Mm. En dit is dis my baie lekker. Mm. Want ek kan na 'n skool toe gaan en ek het die freedom om mm. om te praat oor die Here en om kinders te help wat miskien glad nie die Here ken nie of glad nie die Here wil ken nie. Mm. En dit dit hou vir my mhm. dit bring my net nader en dit hou vir my daar. Mm en jy leer elke dag en elke dag groei jou geloof in die Here as jy dit kan doen. Ja. En eh, ekskuus ek ek wil net nog iets add. jy het, jy het, jy het vir my ook so gesê uh ekskuus ek ek spring nou 'n bietjie terug maar iets wat vir my baie mooi ook is van jou storie is is die manier hoe jou support system jy het, jy het iets gesê van jou jou ouers was jou support system deur daai moeilike tyd op skool en en ook met jou rugby en en die die mense wat jou om jou gekry het, het het jou eintlik ook gedra deur jou som in jou geloof, jou gedra deur jou moeilike tye as. Ja, yes, ja, ehm um, natuurlik as 'n as 'n ouer, ek kon net ek kan nie beskryf hoe moeilik dit vir hulle moes gewees het om te hoor ehm um, jou kind se meisie is verwagtend jy gaan 'n nou mm. ouma en oupa word en dit moes dit was vir hulle groot skok geweest maar mm. dadelik was dit geweest hoor ons ondersteun vir jou mm. en ons is saam met jou met al die mense wat by die skool is van my kollegas waarmee ek nou saam werk het dadelik na my toe gekom en gesê hoor ons ondersteun vir jou mm. dit maak nie saak waar jy waar jy gaan nie en ek voel net how we to to challenge God's decisions want die Here het vir my in daai posisie gesit mm. wie is ek om te sê hoekom laat jy dit gebeur Want dis wat ons doen dit baie. Mense doen dit baie. Ons bevraagteken wat die Here vir ons doen. Hoekom skeer ek my ACL as ek 'n eh, 'n kontrak het? Hoekom breek ek my vinger? Dit is so as as as ek nou speel of hoekom kraak ek my enkel? Here, ek wou dit dan so graag gehad het. Here, hoekom doen Here dit? En ehm um, die die support wat jy daarbey kry is net dis net hmm. it's unbelievable oor hoe jy dan kan hmm. verder minister. Hmm. Ehm um, ek ek nou nie Maar opportunities is ook 'n groot ding. Dis 'n geleentheid gewees mm. om te groei in my geloof. Yes. En dit dis dis my baie cool. Mm. Yes. Awesome. Ek wil hê ons moet vir Roan 'n groot hande klap. Dankie Roan. Dit was epic. <laughs> Uh ek gaan vra dat Plofstof soms so lank vorentoe sal kom uh, om uh, um, uh ons slotlied vir ons te speel, maar julle kom maar opkom so lank. Uh ek wil net vinnig uh, vir julle sê hierdie week wat kom is is Reach Week by die skool. Um julle moet asseblief uh daar gaan by julle groepe omgekom word met 'n vorm as as jy aan een van die uitreike hierdie week wil deelneem by uh eh, Tigerberg Hospitaal môre aand uh tot en met donderdag aand by die kinderhuis. Asseblief sit jou naam op. Uh daar's net 30 spots vir elke aand. Um ons gaan 5 uur is ons op pad elke middag en ons vra asseblief sit jou naam op kom ons kom ons gaan rykheid ons maak 'n verskil in die koninkryk hier en nou so um dis die een ding dan die ander ding net vinnig wil ek gou sê uh uh woensdag se topik by relevant gaan oor persoonlikheidstipes en as jy jong eh, volwasse persoon is wat net hier saam met ons wil kom chat oor persoonlikheidstipes en uh biertjie en 'n glasie wyn wil kom drink saam met ons uh woensdag aand 7 uur hierso in die markplein. Almal is welkom wat jong volwassenes is. Uh kom ons uh bid net so saam en dan uh gaan ek vra dat ons ons slotlied soms sing. Here, dankie dat ons vanaand net u storie kan hoor. Deur Roan se storie, deur die manier hoe u keuses hanteer het. Maar Here, dat ons ook kan hoor dat u is die God wat vir ons mense op ons paaie sit wat wat ons ondersteun selfs deur die moeilike keuses. Dat ons ook kan hoor in die manier hoe hoe selfs keuses wat ons nie gedink het ons gaan moet maak of plekke waar ons gaan moet wees in ons lewe nie hoe dit soms die plekke is waar ons die grootste invloed uitoefen en die beste goed doen vir die koninkryk van God. Dankie vir Roan en sy getuienis of sy storie wat hy vanaand met ons kon deel en Ek dank U dat U die God is wat vir ons help om te fokus op U. As ons ons keuses maak, dat ons nie fokus op wat ons wil hê of die mag wat ons daaruit kan kry of die populariteit nie, maar dat ons sal fokus op U. Want U is die God van genade en liefde en U is die God wat ons paai saam met ons stap. Ons bid dit in U naam. Amen. laas liedjies no longer slave so soos julle opstaan ek wil net hê ons moet super intentional raak oor die woorde van hierdie liedjie vanaand ek dink dit is so maklik om te vergeet hoe vreesloos ons kan wees as kinders van God en net in die lig van wat nou gebeur en in ons land en om ons lig te laat skyn want ons het daai spakel en daai incredible lig van God in ons harte en om net dit vir mense te wys in elke gesprek wat ons engage en in met almal wat ons praat. So ja, ek wil net hê ons moet daarop fokus in die liedjie net renew in ons strength en renew in ons shield as child of God en ons lig so